gure ondoan daukagu sei gartia. Estropari buruz itxe gingo dugu. Egun hon, ise? Egun hon, ise. Ezan aldi zer diren estropada? Gainero harteko, lasterketa da estropada. Badakizu irabazten duena zer jasotzen du? Estropadak irabazten duena bandera bat jasotzen du. Ez da, estropadak hauek Non egiten dira? Estopa da konek aizea olatu eta korronten aurka egiten dira. Zein da estroparik ospetsuena? Estroparik ospetsuena donaziako kontxako bandera da. Badaki zuze taldea parte hartzen dute? Zorki taldea honek parte hartzen dute. Agur, zei! Agur, ditan.